Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiančios dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai vykdė Dievas. Jis atsiuntė savo sūnų nuodėmingo kūno pavidalu, ir nuodėmiai įveikti pasmerkė nuodėmę kūnę, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumise, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal dvasę. Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, dvasios reikalais. Kūno rūpeščiai veda į mirtį, o dvasios rūpeščiai į gyvenimą ir ramybę kūno rūpeščiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas nėra jo. Jeigu Kristus yra jumise, Tai kūnas tiesa marus dėl nuodėmės, bet dvasia gyva dėl teisumo. Jei jumise gyvena dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis prikėlęs iš numirusių Kristų atgaivins ir jūsų mirtingosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti. Bet gavote į sunystės dvasę, kurioje šaukiame Abba, tėve. Ir pati dvasia liudyja mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Aš esu tikras, jog šio laiko kentėjimai negali lyginti su busimaja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Kūrinyje su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Mat kūrinėje buvo pajungta tuštybei, ne savo noru, bet pavergėjo valia. Su viltimi, kad ir pati kūrinyje bus išvaduota iš pragaišties vergovės ir įgis Dievo vaikų garbės laisvę. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol tebe dūsauja ir tebesikankina. Ir ne tik ji, bet ir mes patys kurie turime dvasios pirmuosius vaisius, ir mes dejuojame, laukdami įsūnyjimo ir mūsų kūno atpirkimo. Tuo tarpu mes esame išgelbėti viltimi. Tačiau regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis? Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai o ir dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Todėl pati dvasia užtarė mus neišsakomais atodusiais. Širdžių tyrėjas žino dvasios troškimus, kad jie užtarė šventuosius pagal Dievo norą. Be to žinome, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems o kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sunaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Jeigu jis nepagailėjo nei savo sunaus, bet atidavė jį už mus visus, tai kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su juo? Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina. Tai kas pasmerks? Ar Kristus Jėzus, kuris numirė, bet buvo prikeltas? kuris sėdi Dievo dešinėje ir net užtaria mus. Kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta, dėl tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi pjautinomis avimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje.